Крај нова 2012 година, уште два дена, и ќе почне 2013 година. Ова е последна сабота. Обично, кога завршува годината, ние правиме анализа. Посебно фирмите и така натаму прават анализа, биланс, како поминала годината, па донесуваат одлуки да се променат некои работи. Ја верувам дека тоа го правиме во својот, во својот христијански живот. Обично, Овие си тие денови кога донесуваме позитивни одлуки за нашиот христијански живот. Не ќе почнеме редовно да ја прочуваме Библијата, ќе донесеме одлука за ова, за ова, за ова. Ја би сакал во тој контекст да ја отвориме книгата на посланието до римјаните на апостол Павле и да ги прочитаме првите два стиха од 12 глава. Би сакал да во 2013 година Ова биде нашата главна ориентација, правец во кој што никако христијани би требале да се движиме. Во посланието до римјаните на апостол Павле во 12 глава, од првиот до вториот стих е запишено следното. Затоа ве молам, браќа, заради Божјата милост, да ги принесете вашите тела во жива, света и угодна жртва на Бога. И тоа да биде ваша разумна служба. Немојте да се прилагодувате со овој свет, Туку преобразувајте се преку обновувањето на вашиот ум, за да можете да ја дознаете која е добрата, угодна и совршена Божја волја. Денес, ние денеска повеќе ќе се сконцентрираме на вториот дел од оваа порака, или на вториот стих, каде што апостол Павле зборува за преобразувањето. Во грчкиот оригинал, значи во оригиналот, овде се наоѓа зборот метаморфоо, И овој грчки збор ден денеска се употребува, особено во науката, тоа е во биологијата. Ја верувам дека сите ние знаеме, сме учеле по биологија, што значи метаморфоза. Гасеницата <clears throat> која ќе ја заврши својата, својот процес на метаморфоза, се преобразува во нешто сосема поинакво, во друго суштество, во пеперутка. Инсект што пози, обично во една боја, За лаиците, нас, како лаици, ништо не е интересен. Понегуваш и кога ќе го видиме, јонака језда не фаќа. Кога ќе заврши процесот на метаморфоза, од него произлегува еден убав инсект со прекрасни бои, кој што може да лета во воздухот, кој го привлекува нашето внимание. А тоа е пеперутката. Но во вината на препоруката често не можеме да престанеме да се восхитуваме. Ој збор, метаморфо или мета, метаморфоза, означува една тотална промена, тотална преродба, целосна промена. Оно што настанува на ново или се преобразува, практично како да нема никаква врска со она што било предходното. Да не сме учеле по биологија, Што мислите? Некој кога ќе ви каже дека пеперутката доаѓа од гасеницата, ви поверувала? Ќе кажеме, нема врска едното со другото. Ама ние знаеме, бидејќи сме учеле тоа. Апостол Павле баш овој збор го потребува за духовната промена на христијанинот, која на вистина треба да биде така радикална, така коренита, како што се преобразува гасеницата во пеперутка. Промената што Христос ја прави кај човекот е целосна корените. Затоа ќе зборуваме нешто покасно. Обичајано кога зборуваме за посланието до римјаните, ние ги имаме на ум поимите вера, оправдување на вера. Тоа е првото што ни доаѓа на памет кога ќе се спомне посланието до римјаните. Посланието до римјаните е полно со конкретни упаства за христијанскиот живот. Упаства кои што велат вака и вака прави. Тоа е заповед од Господа. Некои ти упоства како ова овде се дадени во императив, во заповеден начин. Вели преобразувајте се. Преобразувајте се. Кога Павле во втората половина од 50-те години на првиот век го пишува тоа писмо до римските верници, во Рим прилично била голема црквата. Павле никогаш предходно не бил таму, имал намера да ја посети римската црква и затоа сакал да во едно послание, во едно писмо, да ги срочи најбитните, најважните учења на христијанската вера. И помеѓу сите тие учења го ставил и ова, преобразувањето. Преобразувајте се. За христијанската преобразба ќе нагласиме три работи. Првата веќе ја споменавме, а тоа е преобразбата мора да биде целосна или потполна. Опознатиот Вебстеров речник, зборот трансформација или преобразба, се објаснува како потполна промена на карактерот, обликот или функцијата. Христијанската промена значи дека нашиот цел живот, цело наше бите треба да биде променето. Се менуваат нашите амбиции, се менува што ни се допаѓа или не ни се допаѓа. Целокупниот живот се менува. Не само да се менуваме во верувањата, туку во самата суштина и во практичните детали никако христијани треба едноставно да се промениме. Не знам дали ви е позната приказната за Джон Ньютон. Не за Исак Ньютон. Джон Ньютон. Исак Ньютон ни е познат на сите и тој бил голем научник. Но бил пред се теолог, него ли научник. А овде зборуваме за Джон Ньютон. Тој бил трговец со робови бил робовласник и живеел во 18 тиот век. Ги превезувал робовите од Африка до Англија со својот брод. Од неговите белешки, читателот може да добие еден реален дојам, една реална слика каков човек бил Джон Ньютон. Ги тепал робовите по него до смрт. Ги измачувал, не им давал храна. Нив ги третирал како животни или како жив алат. Воопшто не ги гледал како живи существа, како луѓе бил англиканец. А кога рабовите под палубата умирале од глад, тој горе на палубата, на бродот, одржувал богослужение и го славил Бога. Но кога читал Библијата, Светиот Дух работел на него и дошол до сознание дека тоа што го работи е погрешно. Светиот Дух извршил такво големо влијание на Джон Ньютон, да на крајот одлучил дека ќе престане да се занимава со трговија со робови. Нека ќе стане свештеник. И Джон Ньютон станал еден од најзаинтересираните борци против рубовасништвото во Англија. Неговите напори допеле дури и до англискиот парламент. И тој бил една од причините зошто Англија на крајот го забранува рубовасништвото. А Джон Ньютон се запишал во историјата како автор на најпознатата христијанска химна Amazing Grace. И сега можете да сватите кога го знаете ова, зашто ја пишува <laughs> таа химна. Од човек, кој што ги угнетува луѓето, од човек кој што врши траговија со луѓе, да стане човек, да се преобрази во човек, кој што ги брани нивните права и се бори да добијат ослободување. Тоа е она вистинска права промена што треба да се случи кај секој христијани. Примерот на овој човек на убав начин ни прикажува како промената на христијанино треба да биде радикална, целосна. Да го погледнем уште еднаш стихот 2 од 12 глава. Вели, немојте да се прилагодувате со овој свет, туку преобразувајте се преку обновувањето на, нашиот, на вашиот ум, за да можете да ја дознаете која е добрата, угодна и совршена Божја волја. Ке читам исто така и во посланието до Ефисјаните, во четвртата глава, од 22 до 24 стих. Вели во однос на својот поранешен живот, вие треба да го соблечете од себе стариот човек, кој тлее заради измамливите страстни желби, и да се обновувате во духот на својот ум, и да се облечете во новиот човек, кој е создаден според Бога во правдата и светоста на вистината и во едниот и во другиот текст, што ги читавме. Го наогеме тој контраст помеѓу стариот и новиот живот. Во поранешниот начин на живот, апостол Павле споменува прилагодување на овој свет, измамливи желби кои водат кон пропаст. Бог не одвојува од овој свет, бидејќи основниот мотив на овој свет или на необратениот човек не е служба на Бога, туку лична добивка, разонода, пари, уживање и така натаму. Оваа длабока основна мотивацијска усмереност на христијанинот и светот е диаметрално различна. Затоа пребрзувањето во суштинска смисла не одвојува од светот. А новиот човек, како што беше забележено, е создаден според Бога, то е ново Боже создание, кој живее во вистинска искрена праведност и светост, вели апостол Павле. Интересно да се примите дека Павле нагласува дека дури новиот човек, преобразениот човек, има вистинска способност да, да ја воочи Божета волја која е добра, свет и совршена. Еве тоа добро може едноставно да го увидиме во вториот стих. Нели зборува нема да се прилагодувате на овој свет, преобразувајте се и на крајот вели за да можете да ја дознаете која е добрата, угодна и совршена Божја волја. Се посекувале да ја знаеме Божјата волја. Само вели оној кој што е преобразен, кој што е одвоен од светот, кој што живее свет живот, може да ја препознае која е Господовата волја. е една целосна промена, која Светиот Дух во нас ја прави, е и следниот извеште од животот на Јован Хризостом Јован Златост. Јован Хризостом бил уапсен од страна на римскиот император, императорот настоевал да постигне Хризостом да се одрекне од христијанството, од Христа. Императорот се советувал со своите советници што да прави со него, како да го успее во таа намера што имал. И ги прашал, дали да го фрлиме во келија, да го затвориме? Советниците му кажале не, па неговата желба е да биде во мир насамо со Бога. Ако го фрлиш во келија, тоа е баш она што тој тоа го сака. Па тоа да го убиеме. Не, за него смртта не представува голема загуба. Тој тврди дека со смрт е поблиско до воскресението при второто Христово доаѓање. Знае дека еден ден ќе воскресне. Па добро, што тогаш да правиме? И, советни, и советниците го советувал императорот. Вели, постои само една работа која на Јован Хризостом, на Јован Златоуст, ќе му нанесе штета и болка. Присили го да греши. Тој не се плаши од ништо друго како што се плаши од гревот. Гревот е единствената работа што може да не одвои од Бога и Јован Хризостом тоа многу добро го знае. Но неговиот карактер бил толку променет да кон гревот имал голема верзија, по големо колку стравот од смртта или физичкото страдање. Дали еден таков карактер, преобразен карактер, еден таков длабок став се формира преку ноки во еден момент? Секако дека не. Тоа е процес. И тоа е следната карактеристика на христијанската преобразба. Тоа е второто, или преобразувањето, или посветувањето, сепак е раст, процес. Сигурно веќе сте виделе големи снажни дрва, во некој град, во некој парк, како со своите корени го подигнале, го разориле асфалтот. Сте го видели тоа? На многу места тоа сум го видел. <clears throat> Дури него ж дрвата знаат да направат и големи проблеми. Јас сум видел и куќа како е расцепена на пола. Кога би биле присутни во времето, кога дрвата се саделе како садници, што биле тенки, мали садници, би поверувале дека тоа нешто би ви текнало, дека тоа нешто може да се случи? Па дури и ти кога ги саделе, немале поим дека тоа ќе се случи, затоа ги посаделе таму. <clears throat> Но стабилноста и неверојатната сила на едно такво дрво се развива низ многу години. Полека расте, напредува, ги ујачува своите корени, своето стебло. И доаѓа, та едноставно и го подигне асфалтот, и ја разруши куќијата и така натаму. Исто и со духовните промени ке христијанинот. Новиот човек, кој светиот дух го раѓа во нас, во текот, со текот на времето, ако одржува заедните со Бога, станува се поселен и поселен. Тоа е процес. Тоа е процес. Обисаните 4.23 вели и да се обновуваме во духот на својот ум. Да се обновуваме, вели. Нешто што трае. Слично и во 2 Коринкјаните 4.16, таму е забележено, вели, затоа да не се истоштуваме, ако се распаге нашиот надворешен човек, внатрешниот, вели, се обновува од ден во ден. Внатрешниот човек, вели, се обновува од ден на ден. Да го запазниме изразот од ден на ден. Тоа што се обновува во нас, од ден во ден е стабилноста, одлучноста на христијанското преобразување во нас духовната цврстина на новиот човек. Некои христ... духовниот раз го сваќаат така да човекот се лишува од одредени лоши навеки. И мислат кога ќе се лиши од сите лоши навеки, тој ќе достигне совршенство. Тука мораме да бидеме внимателни. Библијата нас зборува за потполно наново раѓање, потполно преобразба. Овие текстови зборуваат за обновувањето на таков еден тотален нов живот, од ден во ден или посветувањето. Се работи за јакнене на новиот човек, продлобочувањето на тој став, што последечно создава гревот да ни биде одвратен и поради тоа ние едноставно ги менуваме своите навики. И третата карактеристика на промената кој што треба да биде кај нас христијаните е промената во која во нас ја ветил Бог и е можна. Кога се соочуваме со фактот со своите лични слабости, Па ќе дојде момент да погрешиме. Можеме многу лесно да паднеме во очи. Ви се случило тоа понекогаш? Давате се од себе, се менувате и кога ќе сватите дека тоа е многу тешко, дека не, не оди според планираното, понекогаш се разочаруваме. И тврдеме дека веруваме во Исуса Христа. Но често се чини дека како да не можеме да поверуваме дека на вистина можеме да се наново родиме, да се преобразиме. Дали сте доживеле целосна промена во својот живот? Дали верувате дека таквата промена во твојот живот е навистина можна? Дека тоа е твоја, дека тоа е Божја волја за твојот живот, за мојот живот. Го веруваме ние тоа. Кога ќе се сочиме со пат, тешко ни е да поверуваме, али треба да го веруваме тоа. Тој сака и секако дека може да направи во нас тотална преобразба. Опосланието до Тит, третата глава, 5 стих пишува дека обновувањето или преобразувањето во нас го прави кој? Светиот дух. Не сме ние тие кои што можеме да се промениме самите себе. Не ние, туку Бог, неговиот дух. Ако Бог ветил дека може да не преобрази, да не промени, да не наново роди, тогаш кој сум јас да го негирам тоа и едноставно да не го прифатам тоа како факт во мојот живот? Кој сум јас да верувам и имам став дека во мојот случај тоа не е можно. Па кога Бог кажал дека е тоа можно, треба да поверуваме. За крај послушајте го овој пример. Пре неколку години почина нашиот брат и голем теолог Марвин Максвел. А, верувам дека сте читале книгата Апокалипса или Откровение. Марвин Максвел ја напишал таа книга. По неговата смрт излегува многу статии во која што од многу значи, колеги, негови професори, теолози, и најчесто кога луѓето ќе починат, веќе покојни, што едноставно нели, се пишуваат се најдобро, се изразуваме најдобро за нив. И тука едноставно значи, имало многу, многу, многу позитивни работи за него. И кога ќе читаме таквите статии, ние ќе добиеме, добиеме дојам дека всушност се работи за еден голем христијанин. Но една статија која била само на една страница од едно списание, сосема поинако се изразувала за Моревен Максвел. А тоа, таа статија напишала, напишала неговата сопруга, Паулин Максвел. И таа пишува вака: За Марвин би можела многу што да кажа. Тој беше мој сопруг, околу 52 години. Постоеше една многу голема особина во неговиот живот. Многу од вас зборувавте за добрите и племените особини кои тој ги имаше. Затоа може би ова што јас имам да го кажам ќе звучи непримерно, но за мене тоа е најскапоцениот спомен на мојот сопруг. Тој учеше дека преку моќта на Светиот Дух ние можеме да ги победиме нашите гревови. Силно веруваше, ако дозволиме да не преобразува Светиот Дух, на вистина можеме да бидеме победници. Сакам да ви кажам дека тоа што го учеше, тоа и го живееше. Имаше склонност од време на време да стане нетрпелив и разразлив. Не ви зборувам, не ви го зборувам ова со радост, но сакам да дадам слава на Бога. Понегош беше сигурен дека тој е во право и дека има право да се лути. А од друга страна имаше длабока желба да биде како Исус – И како течеше времето, очигледно дека Светиот Дух го убеди дека му е потребно трпение, дека треба да се менува во тој правец. Почна да препознава својата нетрпеливост и раздражливост и горко се молеше за победа и за промена. Јас можев да гледам како Светиот Дух формира човек сличен на Исуса во мојот сопруг. Ако паднеше, тој ќе признаеше и ќе ми кажеше дека многу му е жал. Неодемна беше многу загрежен дека ќе стане тешка личност. Се молеше тоа да не се случи. Од оно што го кажуваше медицинската сестра, докторите од моите лични искуства, кога се грижев за него, јас можам да кажам дека Бог му ја услиши молитвата, му, дал, му даде потполна победа и преобразба. Тој можеше покасно да ја покажува Исусовата љубов се до крајот на неговиот живот. Јас сум цврсто уверена дека Бог за мојот сопрок ќе каже добро, добар и верен слуго, влези во царството на, на својот господар. Драги браки и сестри, 2013 година ќе биде нова за нас. Але нека Бог ни помогне да донесеме и нова одлука да се преобразуваме. Ја верувам дека тој процес е веќе почнат. А да биде онака уште посилен, поснажен. Да се преобразиме во нови луѓе, во нови, во нови Христови следбеници да во 2013 година бидеме што послични, што поблизу до Исуса Христа. Да што, што појасно да го изразуваме тој Христов карактер. И нека на вистина ова биде нашата вистинска, вистински правец кој што ќе одиме во христијанскиот живот. Римјаните, 12 глава, први и втори стих. Зато ве молам, браќа, заради Божјата милост, да ги принесете вашите тела во жива, света, и угодна жртва на Бога. И тоа да биде ваша разумна служба. Немојте да се прилагодувате со овој свет, туку преобразувајте се преку обновувањето на вашиот ум, за да можете да, да, да ја дознаете која е добрата, угодна и совршена Божа воља. Амин.